ovaj hadis kako vidim to je njegovo tumačenje tefir je nepoznat čak i pojedinim dajama čak i pojedinim dajama koji nastuje da ovim ovakvim hadisima, kako da kažem, zastraše ili uplaše omladinu od tekviranja onih ljudi koji su izašli za Allahuma tebareke wa ta'ala vjere, pa će ih čuti kako upozoravaju i govore, a šta ako taj koji ti tekviriš ne bude kafir, pa se to vrati na tebe, te skupr vrati na tebe, a mi smo rekao uz Allahuma subhanahu ta'ala pomoć, pojasnili šta se misli, šta se cilja pod ovim hadisom i tumačenje ovog hadisa kojeg je spomenula ulema u svojim, u svojim knjigama. Nastavljamo preostali dio ovog prvog poglavlja, poglavlja koje govori o pretjerivanju u tekfiru. Kaže المصنف شيخ أبو محمد المخلصي حفظه الله تعالى قبر ovoj temi ću završiti govorom učenjaka koji su upozorili na pretjerivanje u tekfiru i opasnost tekfiranja muslimana. Sakupio sam tebi ovaj govor učenjaka da bi još više povećao basiret, uvid, znanje, spoznaju i opreznost po ovom pitanju. Zahebi, rahimahullahu ta'ala, u sijelu A'lami Nubela, 15. tomu, 88. stranici, kaže Vidio sam govor Eš'arija, to jest Ebu Hasan al-Ašarija, koji mi se jako dopao, a koji je vjerodostojan. Bileži ga Bejheqi i kaže, čuo sam Ebu Hazima al-Abdarija, koji je čuo Zahira ibn Ahmeda al-Sarhesija, da kaže, kada se približila smrt Ebu Hasanu al-Ašariju u mojoj kući u Bagdadu, pozvao me je i rekao, posvjedoči da ja ne tekfirim nikoga od pripadnika Kiblen, jer svi obožavaju jednog Boga razilaženje među njima, sredbenicima Kible, je u riječima, izrazima, to, su, to je govor Ebu Hasan al-Ašarija, nakon kojeg Zahebi Rahimahullahu ta'ala kaže, to je ono u što i ja vjerujem, a i naš šejh Ibn Temije Rahimahullahu ta'ala, dakle Ibn Temije je bio učitelj šejha Zahebija, a i naš šejh Ibn Temije je govorio, ja ne tekfirim nikoga od ummeta, i govorio isto tako, poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže, neće voditi računa o abdestu osim vjernik. Stoga, ko se pridržava obavljanje namaza sa abdestom, taj je musliman. Završen citat imama Zahedija, rahimahullahu ta'ala. Kažem, to jest kaže šeikh Maksisi, hafibahullahu ta'ala, govor Ešarija, jer svi obožavaju jednog Boga, jasno ukazuje da se on susteže od tekfiranja vlasnika teuhida, a ne mušnika to dobro zapamti jer to je, to je sektiranje muslimana ono na što mi upozoravamo i pričuvajte oni koji se poigravaju ovim govorom učenjaka pa miješaju istinu sa neistinom i obmanjuju ljude upotrebljavajući ove riječi uleme u odbrani neprijatelja ove vjere od taguta kažem ja nakon toga draga braćo će ovdje upozorava na pogrešno shvatanje pojedinih riječi islamskih učenjaka a čije se riječi to je riječi takvih učenjaka koriste u odbrani ljudi za koje nema sumnje da su izašli iz Allahove tabarake wa ta'ala vjere ovaj govor Ebu Hasana el-Ešarija se odnosi na pripadnike kible a to su muslimani a pod pojmom musliman ne potpada osoba koja čini širka Allahu tabarake wa ta'ala zatim kao što i sam pisac spominje govor Ebu Hasana se odnosi na one koji obožavaju samo Allaha na one koji obožavaju samo Allaha takve nije dozvoljeno tekfiriti zbog grijeha koji nisu kufr i širk zatim isto tako Musannif spominje da je Ebu Hasan al-Ašari rekao pripadnici kible a pod pripadnicima kible ne potpadaju oni koji su mušlici i kafri Allaha tebareke wa ta'ala zatim isto tako pojedinci kada brane određene ljude koji su možda i taguti i u najmanju ruku kafiri, kao dokaz navode riječi imama Ebu Džafara at-Tahavija rahimahullahu ta'ala koji kaže وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا min ahli al-qiblati bi dhanbin ma lam yastahil od pripadnike kible zbog grijeha kojeg čini osim ako ga ne ohalali osim ako ga ne ohalali Pa kada čovjek počini grije koji je veliki širk i očiti kufr, takvu osobu i dalje smatraju muslimanom sve dok ne ohalali takav grije. Ovaj govor imama Ebu Džafara et Tahavija je ispravan, ali je problem u pogrešnom shvatanju ovih riječi. Jer su ove riječi imama došle kao odgovor Haridžijama, koji tekstire zbog velikih grijeha mimo kufra i širka poput krađe, zinaluka, alkohola, kamate i tome sličnih grijeha. Nije dozvoljeno tekfiriti zbog pomenutih grijeha osim ako se oni ne ohalale i po ovome nema razilaženja kod uleme ehli sunnata od džemata. Međutim, što se tiče kufra, njegov počinio se tekfiri bez obzira ohalalio ga ili ne. Kufr ohalalivanja je samo jedan vid kufra, a ne i jedini vid kufra kako to tvrde muržije toga imam Ebu Bakr el-Hallal, poznati hanbelijski učenjak i najbolji poznavalac mezheba imama Ahmeda u svom vremenu, svojim senedom bilježi od imama Ahmeda, da ga je neki čovjek upitao. O Ebu Abdullah, je li koncenzus muslimana da je obaveza vjerovati u kader hajrihi u ošerrihi, dobro i loše? Da, odgovorio je imam Ahmed. I da nikoga ne tekfirimo zbog grijeha, upitao je nakon toga čovjek, Čuti, odgovorio mu je imam Ahmed, jer ko ostavi namaz je kafir. I ko kaže da je Kur'an stvoren, je kafir. Zatim, šehhul Islam, rahimahullahu ta'ala, mežmul fatava kaže, kada kažemo da, ehli sunna, da je ehli sunna složan, da se ne smije tekfiriti zbog grijeha, pod grijesima podrazumijevamo ma'asijet, poput zinaluka i pija slično. Zatim Ibn Abil Aiz Al-Hanafi Rahimahullahu ta'ala Komentator sahavi na akide Nakon što je spomenuo ove riječi Sahavije i njegov, i njegov, i njihov povod kaže Puno učenjaka se susteglo od ovih riječi Da nikoga ne tekfirimo zbog grijeha Već da se treba reći ne tekfirimo zbog svakog grijeha Kao što to čine Haridije Kao što to dakle čine Haridije Dakle, ovim riječima, ovom govoru učenjaka Ebu, Ebu Džafara Sahavija i Ebu Hasana Lešarija nije dokaz onima koji žele odbraniti tagute i murtede današnjice. Zato što, kao što je sama ulema spominje, kufr al-istihlal, kufr ohalalivanja, jeste samo jedan vid kufra, a nije u stvari i jedini vid, i jedini vid kufra. Vratimo se na knjigu šeha koji, hafila ta'ala, kaže. Muhammed ibn Hazm koji je preselio 456. godine hijđerske Allah mu se smilovao kaže u šarijatu ne koristimo ni jedno ime osim da nam Allah naredi da ga koristimo ili nam to dozvoli putem šarijatskog teksta jer mi ne znamo šta Allah želi od nas osim objavom koji je objavio usto uzvišeni negira onima koji koriste određena imena u šarijatu za koja nemaju dozvolu od njega pa kažem جل وعلا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان to su samo imena koja ste im vi i preci vaši nadjenuli Allah o njima nikakav dokaz nije objavio oni se povode samo za pretpostavkama i onim za čim duše žude a već im dolazi od gospodara njihova prava uputa i kaže uzvišni tabaraka wa ta'ala وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم I pouči on Adama nazivima svih stvari, a onda ih predoči melekima i reče, kažite mi nazive njihove, ako istinu govorite. Hvale neka si ti, rekoše meleki, mi znamo samo ono čemu se nas ti poučio. Kaže dalje Ibn Hazm, stoga nema ispravnog davanja imena od strane meleka, niti čovjeka, nima Allahove subhanahu wa ta'ala dozvole, ko se tome suprostavi, taj iznosi potporu i lažna Allaha tabaraka wa ta'ala i protivi se Kur'anu. A mi ne nazivamo nikoga vjernikom, osim ako ga Allah azza wa jalla nazove vjernikom, i ne negiramo nikome iman nakon što ga je zaslužio osim ako mu to Allah azza wa jalla nije negirao završen citat iz knjige Ibn Hazma al-Fasl fil ahvai wal milali wal niha kažem draga braćo ove riječi Ibn Hazma znače da se ne može nazvati osoba vjernikom sve dok ne čini dijela koja jednu osobu čine vjernikom i koni se dijela koja ga čine nevjernikom što se tiče onoga što ga čini vjernikom kod Allaha tebareke wa ta'ala to je vjerovanje srcem, izgovor jezikom i rad udovima. A što se nas tiče, to je na dunjalu, u našim očima, mi osobi sudimo samo na osnovu ove dvije, zadnje dvije stvari, to je izgovor jezika i rad udova, jer suštinu i atikada, suštinu vjerovanja čovjeka nama, e, suština vjerovanja čovjeka nama nije poznata, već to prepuštamo Allahu tabareke o I kako god čovjeka ne možemo nazvati vjernikom sve dok ne čini djela sve dok ne čini djela koja potvrđuju istinitost njegovih riječi isto tako ne možemo nazvati osobu koja svojim djelima potvrđuje svoj šehadet sve dok ne uradi veliki širk i jasan otvorni kufr nevjernikom ne možemo niti osobu koja praktikuje ruknove islama i kloni se širka i kufra takvu osobu ne možemo nazvati čaterom dok ne učini kufr i širk Isto tako i s druge strane, da bi neku osobu nazvali muslimanom ili pak mu'minom, moramo kod nje vidjeti dokaze imana, dokaze vjerovanja, to jest da svoje izgovaranje šehadeta potvrdi, potvrdi radom udovima. U suprotnom iznijećemo laž i potvornu Allaha tabareke wa ta'ala i njegovu vjeru. Time što ćemo osobi koje je uzvišni dao sud Islama nazvati kafirom ili osobi koje on dao sud kufra nazvati muslimanom a oba dvije stvari su bez ikakve sumnje opasne a prethodio i govor šeha Muhammeda ibn Abil Wahaba rahimahullahu ta'ala u kojem upozorava na izvođenje ili uvođenje u vjeru čovjeka koji to ne zaslužuje da se iz vjere izvede čovjek koji ne zaslužuje i da se isto tako u vjeru uvede čovjek koji to ne zaslužuje to je da se kafir smatra muslimanom i da se musliman smatra kafirom jedna i druga stvar je i te kako opasna Pratimo se na citat pa kaže šejh hafizahullahu ta'ala Ibn Abdulbar rahimahullahu ta'ala koji je preselio 463. hijđarske godine kaže svakome kome je islam koncenzusom muslimana pritvrđen u jednom vremenu zatim učini grije ili nešto protumači te uvala te uilen pa nakon toga dođe do razilaženja oko njegova izlaska iz islama to razilaženje nakon koncenzusa nije dokaz jer rob ne izlazi iz islama oko kojeg su svi složni osim drugim koncenzusom ili pritvrđenim sunnetom kojim, kojim se ništa ne suprostavlja složan je ahle sunne u al džemaat a oni su ahlul fiqh u ahlul eter vlasnici fikha spoznaje i oni koji poznaju predaje i hadise da nikoga grije ne izvodi iz vjere makoliko on veliki bio. Dakle, obratite pažnju da ovdje kaže grije, a ne kaže kufr. Pa kaže dalje, u tome su im oprešni novotari, stoga obaveza je ne tekfiriti nikoga izuzev onoga, oko čije kufra su svi složni, ili za njegov tekfir imamo dokaz koji se ne može pobiti iz Kur'ana i sunneta, završen citat iz Tige Ibn Abdelbarra, tenhid, 17. tom, druga stranica. Dakle, pogledajte kako ovdje ovaj učenjak prvo kaže, ne smijete tekfiriti osim oko čije kufra su svi složni, to je jedna stvar, ili za njegov tekfir imamo dokaz koji se ne može pobiti iz Kur'ana i, sunnet, i sunnata. Ili, na primjer, s druge strane, imamo dakle dokaz iz Allahove knjige i sunnata Allahova poslanika, oko kojeg nije iđma u ali imamo jasan i neoboriv dokaz kao što, je do, kao što su dokazi koji govore o kufru ono ko ostavlja namaz dakle pored toga što ovdje nije mesela i džma uleme koncentruta učenjaka ipak pored toga jasni su dokazi oni koji tekfire i tekako jači puno puno jači u odnosu na dokaze oni koji nisu predaktirili ostavljača namaz kratimo se knjizi kaže šejih dalje prenosi citate uleme Kazi Iyad prenosi od Ebul Maalija koji je preselio 478. hizijske godine njegove riječi da kaže uvođenje kafira u vjeru to je smatranje kafira muslimanom ili izbacivanje muslimana iz nje je krupna stvar u vjeri završen citat kaže šejh Ebu Muhammed al-Maktisi iz ovih riječi se vidi da smatranje kafira muslimanom i neispravno svjedočenje takvom da je musliman nije ništa opasnije od izvođenja muslimana iz vjere. Stoga neka onaj koji želi istinu bude opro, oprezan na oba dvije prepreke jer oba dvije su strme. Kadi Iyad koji je preselio 544. hidrijske godine isto tako prenosi u svojoj knjizi Ešipa poglavlje konstatacije po pitanju tekfira mutaavilina od uleme muhaqqiqa, dobrih, dubokih poznavalaca, njihov govor da kažu, da se mora biti oprezan pri tekfiranju muta auvilina, to je oni koji su upali u kufra, sedobom tevila, jer je ohalaljivanje krvi klanjača, muvahida, opasna stvar. Greška po pitanju hiljadu kafira je lakša nego li greška ohalaljivanja krvi jednog muslimana. Ove riječi su slične riječima Gazalija, koji je preselio 505. hijdžaske godine, u njegove knjizi Estefriqa bejne el imani u zendaka, a možda je Kadi Iyad išaretom cilao na njega, ali mu nije spomenuo ime, zato što Kadi Iyad ima zamjerke na pomenutu, na pomenutu knjigu Gazalija. Kaže Gazali, treba se izbjegavati tekfir dok god tome ima puta, jer ohalalivanje krvi klanjača, koji sa Allahom, teuhidom, približavaju je greška. Pogriješiti i ostaviti hiljadu kafira u životu je lakše nego li pogriješiti i proliti krv jednog muslimana. Nego li pogriješiti i proliti krv jednog muslimana. Završen citat imama Gazali iz njegove knjige Esteplika. Ovdje, draga braćo, moramo malo zastati i pojasniti ovaj govor Gazalija. To zbog toga da ne bi neko shvatio da se ovdje pod riječu kafir misli na bilo koje kafira te da je netekfiranje bilo ko kafira manje opasno od tekfira jednog muslimana. O grijehu tekfiranja muslimana je bilo riječ. Šta više, musan pisac ove knjige, nije napisao ovu knjigu osim radi upozorenja na kobne posljedice tekfiranja muslimana ostaje da spomenemo opasnost netekfiranja oni koji su kjatiri i mušici. Naime, treći nakid, treće dijelo koje je čovjeka izvodi iz islam, a koje spominje šeheh Mohamed ibn Abil Wahab, rahimahullah ta'ala, jeste netekfiranje mušika ili zastajanje i sumnja po pitanju njihova kufra ili opravdavanje njihova puta, to je nezreba, ubjeđenja i širka kojeg oni činjaju tako da onaj ko ne tekfiri ili zastane i posumnja u kufr pripadnika drugih vjera mimo islama poput jevreja, kršćana, menđus, međusija, hindusa i drugi takav je i sam kafir osim ako se ne radi o osobi koja je tek prihvatila islam takvom se pojašnjava propis pa ako nakon toga ustraje u svom ubjeđenju i on će biti i on će biti kafir isti je propis i sa onim ko zastane ili poslunja u kufr murteda koji je obznanio svoj murtedluk, svoje otpadništvo i pripadanje druge vjere mimo Islama. Ostaje da se progovori o propisu onoga ko ne tekviri ili zastane i sumnja u kufr pojedinih mušrika koji sebe smadaju muslimanima, a koji čine veliki širk i otvorni kufr, međutim o ovome ćemo za Allahom subhanahu wa ta'ala pomoć govoriti kada budemo spominjali pravilo, to je grešku prilikom generalizacije pravila ko ne tekviri kafira i on je kafir. Cilj nam je ovdje da pojasnimo, draga braćo, da ova ulema ovim riječima cilja na ehlul bida, novotare, koji izgovore riječi koje u sebi, koje vode kupru, ili iz koji proističe kupr i tome slično, oko čega se i sama ulema razilazi. Stoga, da čovjek ne protekviri takve ljude, to jest pogriješi i smatra da takvi imaju određenu prepreku koja ga sputava da, da na njih spusti sud kufra, takva greška je manja i bezazlenija nego li tekvir jednog muslimana. A što se tiče normal oni koji čine veliki i šir i jasan i otvoreni kufr, na njih se ne odnose ove riječi učenjaka. Stoga i sam pisac Al-Mahdisi, hafidahullahu ta'ala, nakon što je spomenuo ovaj govor Gazalija, kaže valja napomenuti da je veći dio Gazalijeva govora i primjera u njegovoj knjizi At-Tafiqa vezan za tekvir u poglavlju Allahovih imena i svojstava te zbog toga to zbog toga što su većina današnjih murđija što se većina današnjih murđija poigrava ovim govorom i obmanjuje ljude koristiti ga na mjestu kojemu ne pripada ne bi li time opravdali ta gude današnjice i prikrpili dakle govor Gazalija ovo što je spomenuo oko opasnosti da je bolje i da je preče lakše ostaviti hiljadu kafira nego li protekviriti jednog muslimana se dakle odnosi na ova poglavlja poglavlja al-asmao sifat koja je između talog ulema svrstala u poglavlja ili pak u mesele koje su metail al-hafije mesele koje su manje, koje su manje poznate pratimo se nakon toga na knjigu šeha Maksisija Hafizahullahu ta'ala koji nastavlja sa citatima u Leme pa kaže Kurtubi koji je preselio 671. hirđeske godine u Mufiju kaže poglavlje tektira je opasno poglavlje a selametu to je spas i sačuvanosti ništa nije ravno zatim nakon toga Ibn Vezir nakon što je svojoj kizi Isaru el haqi ala al haqi konstatirao da hadisi koji govore o zabrani zekiranja muslimana dostižu stepen tevatura, kaže U cjelokupnim predajama je dokaz zabrane tekviranja mu'mina i izvođenja takvog iz islama ukoliko svjedoči teuhid i poslanstvo, a posebno kada pored toga obavlja ruknove islama kada obavlja ruknove islama, kloni se velikih grijeha i na njemu se vide znaci njegova iskrena ubjeđenja. Tekfiranje takvo zbog reške u nekoj od novotarija, od koje možda ni onaj koji tekfiri nije sačuvan od iste ili njoj slične, je greška. Jer bezgrješnost, a ismet, je uzdignuta, a lijepo mišljenje čovjeka o sebi ne ukazuje ni logički, ani šarijatski da je sačuvan od greške. Novotari su uglavnom zadivljeni sobom i svoj bidat smatraju lijepim puno je predaja koje ukazuju da je samo samodopadanje čovjeka, čovjeka stvar koja uništava kao što stoju hadisu Ebu Talebe Al-Hašenija koji bileži Ebu Davud i Tirmizi da je Allahom poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao tri stvari propoštavaju čovjeka škrtost koja se pokorava prosivi koji se slijede i divljenje čovjeka samom sebi a dokaz njihove kazne To je završen dakle, e, hadis, nastavljam dalje sa citatom Ibn Vezira, a dokaz njihove kazne jeste to što ćeš vidjeti one koji su u zabludi, kako se najviše dive sebi, a druge smatraju propalim i omalovažavaju, i omalovažavaju ljude. Molimo Allaha da nas sačuva toga, završen citat Ibn Vezira, Rahimahullahu ta'ala. A zatim ponovo na 427. stranici isti ovaj pisac kaže a Haridžije su kažnjeni najžešćom kaznom i pokuđeni najvećom pokudom zbog tekviranja griješnika muslimana uprkos tome što su to činili smatrajući činjenja grijeha Allahu krutnu stvar i veličujući uzvišenog tekviranjem takvi to je približavali se Allahu tabarak evo ta'ala draga braća tekfiranjem takvi ljudi kao što se danas puno njih približava u svom uvjeđenju tekviranjem uleme, mudžahida, daja i tako dalje kažu da je Ibn Vezir stoga mu kefir, onaj koji tekfiri nije siguran da neće upasti u grije koje su učinili Haridžije a to je opasna greška u vjeri od koje se maksimalno treba sačuvati svaki plemenit i razborit i razbori čovjek, i razbori čovjek. završen citat Ibn Vezira zatim nakon toga šejih Muhammed Ibn Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala kaže U cijelini obaveza je onome ko sebi želi hajr da ne govori o ovoj meseli osim sa znanjem i dokaz od Allaha. I neka se pripazi da čovjeka ne izvodi iz vjere samo na osnovu svog shvatanja i mišljenja koje je njegov mozak predstavio njemu lijepim. Jer je izvođenje čovjeka islama, to je smatranje muslimana kafirom, i uvođenje u njega, to je suprotno smatranje kakvom semanom, krupna stvar, šeitan je po ovom pitanju u zabudu odveo veliki broj ljudi. Jednu skupinu je odveo u nemar, pa su presudili islamom ljudima, na čiji kufr ukazuje Kur'an, sunnet i iđma, konsenzus, dok je drugi, drugu, drugu skupinu odveo u pretjerivanje, pa su protekfirili ljude, na čiji islam ukazuje Kur'an, sunnet i iđma, završen citat, citat iz singe Eduraru, Esanija, osmi tom, 217 stranica. Kako se je završio sa ovim dijelom, šejh Mahdi Allahu ta'ala kaže napomena, a zatim nakon toga oni koje prijetnja zbog tekfira ne obuhvata, dakle ko su ti ljudi koja prijetnja spomenuto hadisu Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallame da onaj ko kaže bratu muslimanu o kafire a on ne bude takav da se to vraća na njega to su dakle ti ljudi koje ova prijetnja spomenuta o hadisu Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallame ne obuhvata kaže šejh habilahullahu ta'ala prethodno si saznao da, su, da se pomenuta prijeta odnosi na onoga ko svoga brata protektiri bez jasnog i vjerodostojnog dokaza u što spada tekfiranje iz prohtjeva, svađe ili pristrasnosti ili tekfiranje zbog mržnje nevjetetva i zavisti ili da tekvir bude u smislu psovke to tako upomenuto spada i generalno tekviranje većine muslimana i tome slično što spada u pretjerivanje očevidno je isto tako da u gore spomenuto ne spada tekviranje oni koje Allah protekvirio od jevreja, kršćana i pripadnika ostalih vjera isti je slučaj sa onima oko čijeg tekviranja su svi složni poput tekfiranja taguta koji se obožavaju mimo Allaha tabareke wa ta'ala i njima slični od onima koji propisuju zakonike oprečne šerijatu. Zatim isti je slučaj sa murtedima koji odbijaju Allahov šerijat i onima koji ih pomažu. Ashabi, radijallahu anhum, su se složili nakon rasprave između Ebu Bekra i Omara po pitanju tekfira oni koji su odbili dio šerijatskog propisa poput zekata i tome slično tako da je preče protektiriti one koji se koji odbijaju čitav šerijat tako ako su ashabi borili protiv oni koji su skratili samo zekat i takve nazvali murtedima zbog toga što su skratili samo jedan hak još preče je bez ikakve sumnje kako še kaže da se protektira oni koji odbiju čitav šerijat i Allah da bareke tada šerijat bate za leđa a umjesto njega sprovode šerijat mimo Allahuma tabaraka wa ta'ala kaže dalje šeik one koji prijateljuju sa Allahovim neprijateljima od vjernika istoga i zapada koji mrze ono što je Allah objavio koji se bore protiv Allahovih štićenika eulija i pomagača njegova šarijata koji potpomažu nevjernike i murtede protiv muvahida koji propisuju kapriste zakone ohalaluju ono što je Allah zabranio poput ribbeta, alkohola zinaluka, kamate i ostali harama koji sude mimo Allahova zakona, parniću se pred tagutima istoga i zapada i dozvoljavaju i brane sve vrsta napadanje vjere i smijavanje sa njom i tako dalje. Dakle, takvi još treće da se takvi protektire. I još puno kaže drugih kufrijata o kojih smo detaljno govorili na drugim mjestima. Kufr ovih taguta i njihovih pomagača je mnogobrojan, težak, mugallav i pritvrđen ima mnogobrojne povode od kojih je većina jasna i očita šta više predmet koncenzusa među ulemom svaki od tih povoda ima svoje poznate dokaze a ovdje nije mjesto njihova detaljna pojašnjavanja jer bi se stvar odužila cilj nam je samo da ukažemo i upozorimo na ovu stvar kaže šejhul islam u kontekstu svoje fetve o tatarima ako su selefi one koji su se sustegli od davanja zekata nazvali murterima, pored toga što su postili i klanjali i nisu se borili protiv džemata muslimana, pa kako tek sa onim koji se zajedno sa neprijateljima Allaha i njegova poslanika bori protiv muslimana. Završen citat iz Nežmu al fatava 28. toma 289. stranice. Stoga nema prijetnje onome ko tekfiri takve, niti to spada u protjerivanje u tekfiru. Naprotiv, sekviranje takvih je obaveza svakog muslimana i muslimanke da bi bili od onih koji su shvatili svoju vjeru počinila takvog djela je nagrađen jer se pridržava šarijatskog propisa i izvršava vađib koji mu je propisan a to je tekfir onoga koga je protekfirio Allah i njegov poslanik sallallahu alaihi sallam. to mora učiniti u cilju spoznaje posljedica ovog šarijatskog propisa koji se vežu za njegov dunjaluk i ahiret i šarijatskih propisa koji su za njih povezani od odricanja, darajeta, neprijateljstva i džihada protiv kufra koji se nastanio u zemljama muslimana i ostali propisa od kojih smo neke već spomenuli. Kažu da lešejh, isto tako u pomenutu prijetnju ne spada onaj ko protektiri osobu koja učinila neke od sebeba, sebeba uzruka kufra, a na čiji kufr ukazuje jasan tekst od strane uzvišenog Allaha ili njegova poslanika sallallahu alejhi ve sellem a dati mu pored maksimalno uloženog truda u istraživanju uslova i prepreka, prepreka tekfira postane jasno da osoba koju je protektirao posjeduje određenu prepreku ili ne ispunjava određeni šart i nije uvidio onda kada je takvu osobu protektirio ukoliko je situacija takva pomenuta prijetnja ga ne obuhvata niti to spada u pretjerivanje u tekfiru posebno ako je povod tekfiranja ljubomor Allahom šarijat, a ne prohjev, pristrasnost i tome slično. Zato i Buharija, kada je spominjao hadise o zabrani tekfiranja muslimana, naslovio pozdravlja ko protekfiri svoga brata bez te vila, onda je on kao što je rekao, a zatim je naslovio sljedeće poglavlje, ko ne smatra dozvoljenim dakle tekfiranje onoga ko to učini iste vila ili džehla. A zatim je spomenuo riječi Omara ibn Khattaba upućene Hatibu ibn Abidata Hatib i hadis zuljenja namaza od strane Muada kada je predvodio svoj narod i riječi Muaza o čovjeku koji se izdvojio i sam planjao da je munafik. Šehr Islam nakon što je spomenuo hadis nemojte se nakon mene vraćati u kufr ubijajući jedne druge i hadis ko kaže svome bratu o kafire jedan od njih dvojice je to stekao kaže Rahimallahu ta'ala ovi hadise, ovi hadisi se nalaze u vjerodostojnim zbirkama. Međutim, ukoliko se musliman boji ili tekfiri iste vila, neće time postati nevjernik kao što je Omer ibn Khattab rekao Hatibu ibn Abi Delta o Allahu poslaniće dozvoli mi da udarim vrat ovom munafiku poslanik sallallahu alaihi wa sallame nije protektirio ni jednog ni drugog već je oba dvojici posvjedočio džennetom završen citat iz Mežmu al-Fatava. Nakon toga Ibn Qajim, rahimahullahu ta'ala, u zadu Maadu kaže, poglavlje o išaretu u onome što se u oslobađenju Mekke nalazi od fitka, pa kaže, ukoliko čovjek nazove muslimana munafikom ili kafirom iz te vila ili sržbe prema Allahu i njegovom poslaniku i vjeri, a ne iz prohtjeva, time neće postati nevjernik, šta više neće biti ni grešan, već će biti nagrađen s shodno svome nijetu i cilju. A sredbenici novotarija i strati tekfiraju i smatraju novotarima one koji su suprostave njihovim prostjevima, bidatima i njihovim mezelima. Time su postali prečitim imenima od onih koji su protektirili i koje smatraju novotarima. Završen citat Ibn Kajima i kaže Hafir u Fethu, knjigo namazu, govoreći o koristima koje se uzimaju iz hadisa u kojem jedan čovjek rekao Maliku Ibn, Ibn Adahšanu on je munafik i brani munafike pa kaže Ibn Hajar onaj ko onoga ko ispoljava islam nazove munafikom ili tome slično zbog dokaza kojeg je on vidio neće zbog toga biti protekfiren niti će se smatrati fasikom već će se opravdati tevilom ovdje kažem draga braćo moramo da date dakle, između ostalog malo prokomentarisati ovaj govor u Leme a prije nego što to spomenem kažem možda će neko nakon ovih citata koje je Mahdisi Hafidahullahu ta'ala spomenuo od Uleme možda će neko od guljata od ekstremnih tekfirđija reći zašto ste onda zašto ste se onda pobunili protiv nas zašto nas napadate zašto nas nazivate ekstremnim tekfiržijama i tome sličnim nadincima kad eto u ulema pravda onoga ko protekfiri i sve viva zato ako se niste sa nama složili u tekfiru onda nas u najmanju ruku opravdajte te vilom i nemojte nas nazivati tim nazivima i davati nam takva imena ako tako nešto kažu onda kažemo draga braćom tim amidžama moram reći amiđama jer nas nazivaju momčićima i dječkićima koji su se osudili da se pobune protiv amiđa koji su mnogo stariji od njih i koji su mnogo ranije čitali knjige sada u Leme, a sada je od Ekafira i Murteda prije nas. A ove, ove me riječi, draga braćovice, kako posjećaju na riječi oni koji su poslaniku sallallahu alaihi wa sallam govorili لو كان خيرا ما سبقونا إليه da je u tome, to je u onome u čemu poziva poslanik bio hajr, ne bi nas pretekli u tome. Ovdje normalno poredim značenje ovih riječi, a ne i propis da ljudi ne bi rekli da smo ih poisto vjetili u propisu sa, u propisu sa mušicima. Ako tako reko kažu, onda im kažemo. Iz citata ove uleme je jasno da oni govore o pojedinim slučajevima u kojima čovjek uvidi dijelo za koje je po njemu kufr i protekvili takvu osobu misleći da su svi uslovi ispunjeni i prepreke otklonjene a ne dakle ulema ne govori o tekfiru većine muslimana i svih učenjaka današnjice moram ovdje reći da tekfirem većinu muslimana a ne sve da ne bi jedini šejh današnjice وهو نسيج وحده وفريد أهل ذانه da ne bi požurio sa odgovorom na potvoru oni koji kažu da tekfire sve muslim općenito ne dogod draga braćo oko šeha ima i šačite mu vahida nije dozvoljeno reći da tako klupnu potvoru da oni tekfire sve muslimane uopće ni tom šta više neka sa šehom bude i jedan daja opet ostaje da nisu protekfirili sve muslimane zato dok se ne protekfire među sobom draga braćo nemojmo iznositi potvore na njih da tekfire sve da tekfire sve muslimane zato draga braćo i sam šeh Maksisi je na početku ove napomene rekao da u pretjerivanje spada i tekfiranje većine muslimana. Dakle, šejih takve naziva gulatima, oni koji tekfire većinu muslimane, muslimana, šejih i naziva gulatima, a to su ekstremne tekfirđije. A se? Tekfirđije. Vratimo se nakon toga knjizi šejiha i preostalom govoru preostalom citatu u kojem kaže i kaže šejih Abdurrahman ibn Hasan ibn Muhammed ibn Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala kada bi pretpostavili da neko od muslimana kaže o ljudima koji su se tako reći uprljali stvarima za koje je ulema se na Kur'an i Sunnet rekla da su kufr i to čini iz ljubomore prema Allahu i mrzeti ono što Allah mrzi od tih dijela, nikome ne bi bilo dozvoljeno da o takvom čovjeku kaže ko protektiri muslimana, on je kafir. Završen citat iz knjige Dururu se nije poglavlja o džihadu. U istom poglavlju na 174. stranici stoji da je Imam Ahmed rahimahullahu ta'ala rekao o mutelekilvim riječima Ibn Zajjatu o sine koja počinila to i to, to je potvorio njegovu majku, pa kaže Imam Ahmed nadam se da će mu Allah azza wa jalla oprostiti zbog njegove lijepe namjere u pomaganju sunnata i gašenja novotarija. Dakle, nada se, kaže Imam Ahmed, da će mu Allah oprostiti ove riječi, ovu potvoru koju je iznio ovaj čovjek, ovaj dakle halifa, ali je to učinio iz ljubavi prema Allahovi subhanahu wa ta'ala vjeri, odbrani sunnata Allahova poslanika, sallallahu alaihi wa sallame, i da bi ugušio novotarije. Ovim, draga braćo, pisac završava govor o ovoj napomeni, a ujedno i ovo poglave koje govori o upozorenju na pretjerivanje u tekvir. Ostaje nam, draga braćo, da praktično spomenemo ovu teoriju koju je šejh spomenuo u ovoj napomeni, pa kažemo. Ko vidi osobu koja doziva i moli umrlog da mu pribavi kakvu, kakav haj, kakvu korist ili odstrani kakvu štetu, pa takvog protektirim takav nije Haridžija već Muhtin koji radi po onome što Allah i njegov poslanik zahtjeva ko čuje osobu kako javno i otvorno psuje Allaha njegovu vjeru ili poslanika pa takvog protektiri ili ga još bolje po mogućnosti odgoji, ovo odgoji po znacima navoda, vjerovatno znate naša cilja, takav nije zabludio i Haridžija, već Muhsin koji se Allahu i njegovom poslaniku pokorala ko vidi čovjeka koji se jasno pred tagutom zaklinje i donosi propise oprešne Allahovom, Allahovim propisima i zakone oprešni Allahovim subhanahu wa ta'ala poput ohalalivanja alkohola, prostitucije, kamate i tome slično, onaj ko takvu osobu tagutom nazove, takav nije haridija, već muhsin koji se Allahu i njegovom planiku pokorava. Ko vidi čovjeka koji je Allahom šarijat bacio za leđa, i umjesto njega sudi laičkim zakonima. Pa takvo okolo vođom taguta nazove, takav ne griješi, već poslanika sallallahu alaihi wa sallame i upućene u leme slijedi. Ko vidi osobu koja je vrata svoje zemlje širom otvorila, da bi njihovi prijatelji sa zapada, sa tih teritorija, braću mu vahide i potlačene muslimane bombardovala, pa takvoj osobi ima negira i zajednoga sa tagutima zapada poistovjećava, takav nije zalutao, već je Allahom propis